Corax noson. Corax noson efe tae metri. Meter, euchu tae Theoi cae me threenei. Hedupolambuza efe. Tisse o tecnon ton Theon eleesei. Tinos gar creas hupo suge uc eclapae ho muthos deloi hoti hoi polus ex en bio e contes, udena filon en anancae heuresusin.